Osteguna, soziala ipamena, noraz ez zurekin, grasi dugien egunan? Egunan. Eta aipatuko duguna, migratzaileak eta elkertasuna, frantziak migratzailean alde politika gogor bat aplikatzen baitu. Bai, alta, mundu osoan migrazioa arazo handien eta bat izanen da. Bai gerlen, bai ekonomien, bai klima aldeketenagatik, gatik. Mundu osoarentzat arazo horren tratamendua pario eta desafio handi bat izanen da. Milaka jendea mugetarat etorriko baita. Lege berri batek, apirilaren hirutik goiti eztabaidatua izanen dena, oino gogortuko du migratzailen harrera. Bihitzez, edo kaso bakar batzuetan babes eskubidea onartua izanen da, edo jendea, kanporatua, mugetara ere mana, erretentzio zentruetan kasik atxilotua izanen da. Lege berri horrekin, denbora gutxiago ukanen dute doziren muntatzeko, denbora gutxiago erabaki bati aurka egiteko. Egun, administrazioa, Harrera egiten duten zentroetan sartzen da kontrolak egiteko. Gertatu da ere, prefeturetarik batzu sigidan kanporatuak izaitea. Sikulan ez da, migratzailean aldeko politika huin izan. Alta ez da beti hula, hula izan, duela bero urte, hondamen edo desastre batzu gertatzen zirelarik, estadoko eta gizarteko elkartasun bat sortzen zen, eta bere hala, harrera eta laguntza antolatuak ziren. Azken mende horren bukaeran, krisia horoko parte bat migrazioaren gain desbideratua izan da. Migrazioa eta gaizkintza lotuak, eta egun migrazioari terrorismoa lotzen zaio. Politikariek, Hedabiden nahi gabeko laguntzarekin, gizarteko beldurrak, sekuritatea, langabezia, atzerritaren gain emaiten dituzte gauza horiek deplaukieranak dira, eta azken urte hauetan, gertakari batzuekin atzeritara eta terrorismoa arras lotuak dira. Lotura horrekin beldura sartzen da buruetan bizietan. Egeiten alda, egun jende gutxi onartzeko eskasaren politika bat egiten dela. Bai, diru gutxi, aterbe gutxi, laguntza gutxi, administrazio gutxi. Egun, egun guzietako bizia, gizartearen gain utzia da zentro ofizialak, gada deitzen direnak, gizartearen laguntza gabe ez dira funtzionatzen ahal. Ez dute aski dirurik, frantsesko Kurtsuak berek emaiteko, dosieren muntatzeko egin behar diren haatunatak egiteko, egun guzietako urratxetan laguntzeko. Beldur dira, den hori oinuti pituko dela sustut primaderak agertuko zaukularik. Babes eskubidea lortzen ez dutenek, frantziatik kanporatuak dira hama hiru mila joan den urtean. Baina, frango gordezka bizi dira, erreten da hauek, berriun mila eta laueun mila artean direla. Dola berroi urte, babes eskubidea hamaretarik behatzik lortzen bazuten, egun hamaretarik bi edo hiruek dute lortzen. Gizarteak, batzuek eta bester, ekartzen duen elkartasuna ez datxara, batzuetan, irriskutsua eta laguntzaileak, arrestatuak eta kondenatuak bai dira. Batzuek, gauaz mendietan lan harri bat egiten dute, mugak pasatzen dituzten jenden biltzeko hilirriskoan bai dira, haien laguntzeko etxetan atxikitzeko eta haien geruari lehen antolaketa bat egiteko. Eskualegian, beste lugalde eta hirietan bezala, elkartasun elkarteak sortu dira jendea jinda migratzaileen laguntzerat. Lazimad, bestearekin, etorkinekin, bizi eta beste frangok lan egiten dute migratzailekin edo jarrera segurtatuz, etxe bizitzak lortuz, edo egun guzietako urratxetan lagunduz edo mobilizazioa bat sortuz. Kolektibo bat mobilistatu da azkarki joan dena abenduan aterbea zentroak hiru hilabetez dituen hoita bost pertsonetarik hogoi bat kanporatuak izan direlarik aterabiderik gabe, salbu, berriz Europan txartzean honki lehen lugerat izultzea, kasu hortan Italia, jakin ez Italiak ez zituela atxikitzen ahal. Euskal Herrian gaindi, migratzailen alde lan egiten duten elkarte horiek diote harri dela zer laguntza aurkitzen ahalden uste gabean herritar batzuen gandik. Hasteko, elkartasun horrek emaiten du migratzaileer humanitatea, administrazioak ukatzen dakon humanitatea harritzeko da nola, ez den gehieko gertakari txarrik entzuten, jakinez bizitzez administrazioak etxipen handi batean txartzen ahaldituela, beren bizian ezin jasana jasan duten batzu. Seuraze laguntzailen lana baiko jada eta horietarik frango bizi mantentzen ditu. Lan hori baliosa da, Baina, elkarte horiek nahi dute, Frantzia osoan bezala, urgunago joan, eta proposatzen dute apirilaren zazpian elgarretaratzea lugalde guzietako ekintzak ahalak eskasak aipatzeko eta biltzeko dokumentu batean eta dokumentu hori estadoari gortzeko. Gizarteak ez du bakarrik lagunda egartzen, proposatzen aldu ere. Hori, pasatuko da bidarteko estia eskolan apirilaren zazpian behatzitetik goiti.